You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm vi tì xáy vệt chiu a zì sê Nǐ chi càm vi tì xáy rụ Khmer. vệt chiu a zì sê ray chia phía xa khmer. វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក។ ខ្ញុំបាទបាទបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទប្រាជ្ញាវក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសម្រាប់យប់ថ្ងៃសៅរ៍8រោចខែចេសឆ្នាំរកានបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី17ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការព័ត៌មានដូចតទៅ thank you លោកសំនឹងស៊ីថាលោកហ៊ុនសែនចេញបញ្ជាសម្ងាត់ឲ្យតបស្រួចត្រៀមខ្លួនកំទេចកម្លាំងណាដែលរារាំងការចាប់ខ្លួនលោកអភិបាលរងក្រុងលោកគ្រូស្រេងឡើងជំនួសតំណែងលោកប៉ាសុជាតិវង្សមូលនិធិកែមលីមិនទាន់ប្រសូតចេញរូបរាងនៅឡើយ thank you ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដែលប្តឹងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញវាយក្នុងសំណុំរឿងវាយសម្លាប់និងទៅតុលាការជាលើកទី2រួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀត។បាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទប្រជាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឺស្ដាលោកនាងជាទីមេត្រីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំលេងស៊ីបានបង្ហោះសារមួយដែលលោកអះអាងថាជាសារបាយធ្លាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានចេញបញ្ជាសំខាន់ទៅមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យត្រៀមខ្លួនចាប់លោកញ៉ុតគុកប្រសិនបើលោកវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងសារបៃតងនោះលោកបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពស្រួចត្រៀមចេញប្រតិបត្តិការកំទេចក្រុមណាដែលហ៊ានរារាំងសកម្មភាពចាប់ខ្លួនលោកសាន់នឹងស៊ីបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារលោករីវិញូមានសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជូនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News នៅថ្ងៃទី17មិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានហៅលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សល្ងីល្ងើនឹងចូលចិត្តលៀបពណ៌អ្នកដតីដែលជាដើមហេតុធ្វើឲ្យលោកចេះតែជាប់គុកបែបនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបដិសេធចំពោះការបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកសំរងស៊ីដែលថាលោកបានចេញបញ្ជាសម្ងាត់ឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់អង្គភាពនិងទ័ពស្រួចត្រៀមចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីទៅពន្ធនាគារនិងត្រៀមកំទេចកម្លាំងក្រុមណាដែលរារាំងសកម្មភាពចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅពេលខាងមុខ បន្ថែមពីនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បញ្ជាក់ថាប័ណ្ណបញ្ជាសម្ងាត់បញ្ជាកងទ័ពនោះគឺពុំមានត្រានឹងការចុះហត្ថលេខារបស់លោកឡើយប៉ុន្តែលោកសរសើរអ្នកសរសេរប័ណ្ណបញ្ជាបែបនេះដែលអាចយល់ពីចិត្តរបស់លោកហើយការបញ្ជាទ័ពគឺត្រូវតែធ្វើរបៀបនេះទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រើប្រាស់យុទ្ធវិធីបែបនេះប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីដែលលោកហៅថាជាអ្នកក្លាហានហ៊ានវិលចូលស្រុកវិញក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែន ក៏បានអរគុណដល់លោកសំរងស៊ីដែលបង្ហាញវិធីសាស្ត្រចាប់ខ្លួនបែបនេះនៅក្នុងទំព័រ Facebook កាលពីយប់ថ្ងៃទី16មិថុនាលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារបែកធ្លាយជាអសរថាជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជាសម្ងាត់ទៅថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីបញ្ជាក់ជំវិញការសម្ដែងលុបចោលបំរាមមិនឲ្យលោកសំរងស៊ីវើចូលស្រុកថាមិនមែនជាការលើកលែងទោសឡើយ ហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតែអនុវត្តទៅតាមដីកាតុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីញាត់គុកឲ្យបានមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនឡើយទោះដោយតម្លៃណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាសម្ងាត់ទិថាប្រសិនបើយន្តហោះណាដឹកលោកសំរងស៊ីចូលកម្ពុជាវិញត្រូវឲ្យទៅចុះចតនៅប្រលានយន្តហោះយោធានៅភ្នំពេញតែម្ដងហើយបើចុះនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុត្រូវរកទីតាំងណាដែលមិនមែនចំណតរបស់អ្នកដំណើរ។ លើសពីនេះបណ្ដាអង្គភាពនៃកងទ័ពស្រួចត្រូវត្រៀមអន្តរាគមគំតិចកម្លាំងណា ដែលរៀបរៀងការអនុវត្តច្បាប់ ហើយបទបញ្ជាត្រូវអនុវត្តដោយស្ងៀមស្ងាត់ស្របពេលសភាពការកើតឡើងត្រូវពង្រីកមុខសញ្ញាទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់និងត្រូវរងចាំបទបញ្ជាលោកសំរងស៊ីបានចាត់ទុកការបែកធ្លាយបញ្ជាសម្ងាត់របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះ ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងរៀបចំបង្កសង្គ្រាមនិងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលលោកសម្រេចវិលចូលស្រុកវិញហើយនេះគឺជាលេសមួយដើម្បីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបកស្រាយជុំវិញការបែកធ្លាយបទបញ្ជាសម្ងាត់នេះពីមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិលោកឈុំសុជាតិបានទេនៅថ្ងៃទី17មិថុនាដោយសារលោកមិនបានលើកទូរស័ព្ទប៉ុន្តែមន្ត្រីយោធាជើងអាកាសនិងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លើយតបដូចគ្នាថាពួកគេមិនបានទទួលបទបញ្ជាសម្ងាត់នេះឡើយ។ មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងអាកាសលោកសឹងសំណាងអះអាងថាពុំមានគោលការណ៍ណាមួយដែលថ្នាក់លើដាក់បញ្ជាមកទ័ពអាកាសនោះទេចំណែកមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រក៏បញ្ជាក់ថាថ្មីត្បិតក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលបានបញ្ជាសម្ងាត់នេះប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចមានដីកាតុលាការក្នុងដៃរួចហើយនឹងរងចាំដាក់ខ្នោះលោកសំរងស៊ីគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការដូចស្អីណាក៏ដោយហើយនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមកជំនួយចូលមកខុសច្បាប់អាហ្នឹងផ្សេងទៀត ចុះយុធពេលណាខ្លះពេលណាការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីលុបបំរាមនិងបើកផ្លូវឲ្យលោកសំរងស៊ីអាចធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះវិលចូលស្រុកវិញនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី14មិថុនា បញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងមិនអាចធ្វើឡើងដោយសេរីភាពត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឡើយប្រសិនណាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនហ៊ានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដឹកលោកវិលចូលស្រុកដើម្បីប្រកួតប្រជែងគ្នាក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាវិញទេនោះលោកសំរងស៊ីក៏អះអាងដែរថាលោកក៏មិនខ្លាចចូលគុកចំពោះការសម្រេចចិត្តវិលចូលស្រុកនោះដែរ។ ចំណែកអ្នកតាមដាននយោបាយយល់ឃើញថាការលេចធ្លាយសារគម្រាមកំហែងចុងក្រោយនេះអាចជាក្តីព្រួយ បារម្ភមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018បណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកច័ន្ទវិបុលយល់ឃើញចំនួន2ចំណុចថាលោកសំរងស៊ីដែលបង្ហោះបទបញ្ជាសម្ងាត់ដែលថាជារបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺអាចជាការស្វែងរកសម្លេងគាំទ្រនិងអាចដុតកម្ដៅនយោបាយប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើការបែកធ្លាយបទបញ្ជាសម្ងាត់នោះគឺជារឿងពិតប្រាកដ ដូច្នេះមានន័យថាចរិតអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនទាន់អាចចុះសម្រុងគ្នានៅឡើយហើយ គឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយនៅពេលបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខទី1ត្រូវបង្ហាញអំពីចរិតសហការគ្នាក្នុងនាមជាអ្នកប្រកួតប្រជែងផ្នែកនយោបាយហើយទី2ទៀតមិនគួរបង្ហាញអំពីចរិតជាលក្ខណៈបុគ្គលបែបផ្ដាច់ការនិយមទី3ប្រសិនបើយើងមើលបន្តទៀតគឺ មិនគួរបង្ហាញចរិតក្នុងការបង្កើតការញុះញង់ អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះក៏បន្ថែមថាការវិវត្តនយោបាយលក្ខណៈបែបក្តៅគគុកនេះបានធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការវិវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាហាក់លែងមានសង្ឃឹមទៅទៀតព្រមទាំងគ្មានសង្ឃឹមលើអ្នកនយោបាយដែរខ្ញុំរីកវិញ្ញូអាស៊ីសេរីភ្នំពេញរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតសាជីពសេរីកម្មករនៃប្រជាជាតិកម្ពុជា បានចេញលិខិតដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការទី8នៃរដ្ឋសភា ដោយស្នើឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដោះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាឲ្យបានឆាប់ជំវិញការមិនសម្រួលដល់គណៈកម្មការកម្មការនីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅអ្នកស្រីខែសំណងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនឹងចាត់វិធានការលើសំណើរបស់សហជីពដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋសភាក៏ហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនីតិសម្បទា ការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីអ្នកស្រីកែសុវណ្ណរតន៍មានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីបានទទួលលិខិតនេះហើយហើយនឹងចាត់ចែងតាមនីតិវិធីអ្នកស្រីថាបញ្ហានេះជាចំណុចអាទិភាពពីព្រោះជាបទពិសោធន៍សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខអ្នកស្រីយល់ថាវាជាបញ្ហាដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារមិនបានបំពេញតួនាទីក្នុងការចេញសេចក្តីណែនាំឬបទបញ្ជាឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសអនុវត្តសម្រួលឲ្យកម្មករបានទទួលសិទ្ធិពេញលេញ ក្នុងការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមតែចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែលពុំមានប្រសិទ្ធភាពដាក់កំហិតឲ្យរោងចក្រសហគ្រាសអនុវត្តយើងនឹងយកចំណុចមួយដែលជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកមកគិតសម្រាប់ឆ្នាំ2013យើងឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកទៅភ្លឺធម្មតាយើងត្រូវធ្វើមុនយើងនឹងយកអាចចំណុចមួយជាចំណុចអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យព្រាមមកហើយទៅចាស់កុំឲ្យមានបញ្ហាខុសឆ្គង ការលើកឡើងនេះនៅបន្ទាប់ពីសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់លិខិតកាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាទៅប្រធានគណៈកម្មការទី9នៃរដ្ឋសភាអ្នកស្រីកែសវណ្ណរតឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភា។ សហជីពចង់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភា អំពីករណីមិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទឈប់សម្រាកការងារសមរម្យដោយរក្សាប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់រង្វាន់ទៀងទាត់និងមិនបានអន្តរាគមន៍ឲ្យនិយោជកតាមរោងចក្រសហគ្រាសផ្ដល់ប្រាក់ឈ្នួលបុរេប្រទានដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់កម្មករនិយោជិកសម្រាប់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017អនុប្រធានសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកម៉ាន់សេងហ ហៈថ្លែងថាលោកមើលឃើញថាក្រសួងការងារមិនបានយកចិត្តទុកដាក់និងមិនបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់កម្មករឲ្យទៅចូលរួមបោះឆ្នោតដោយអាណត្តិមុនមុននោះទេលោកថាការកំណត់យកថ្ងៃបោះឆ្នោតចំថ្ងៃទី4គឺកម្មករមិនទាន់បើកប្រាក់ឈ្នួលថែមទៀតគឺជាឧបសគ្គមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាជាច្រើនទៀតហើយការដែលកម្មករទៅបោះឆ្នោតគឺជាឆន្ទៈនិងការលះបង់របស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគ្នានោះក៏មានកម្មករមួយចំនួនខកខាន ពីព្រោះដោយសារតែ2017ហ្នឹងហើយដោយអត់មានឃើញលិខិតអន្តរាគមន៍មកក្រសួងការងារសហជីពស្រីបានធ្វើលិខិតស្នើសុំទៅគណៈកម្មការទី8សុភាហ្នឹងដើម្បីកោះហៅពីព្រោះដើម្បីខាងមុខមានន័យថាបោះឆ្នោត ជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះសូមកុំឲ្យមាន ការរអាក់រអួលដោយមិនមានការអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងទៀតពីព្រោះហ្នឹងជាសារមួយ ទៅក្រសួងការងារដែរខ្ញុំយល់ឃើញថាជារៀងរាល់ដងនៃការបោះឆ្នោតគឺក្រសួងការងារបានចេញសេចក្តីណែនាំជូនដំណឹងដល់សហគ្រាសឲ្យឈប់យ៉ាងតិចក៏មួយថ្ងៃដែរសម្រាប់ខេត្តក្រុងនៅចិត្តប៉ុន្តែយើងឃើញដល់ឆ្នាំនេះអត់សតលិខិតរបស់សហជីពសេរីកម្មករដដែលរិះគន់ថាក្រសួងការងារមិនបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យកម្មករ ឡើយគឺកាលពីថ្ងៃទី29ឧសភាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងក្រសួងបានត្រឹមចេញសេចក្តីអំពាវនាវដោយយោងលើសេចក្តីអំពាវនាវរបស់កោជបឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសជួយសម្រួលឲ្យកម្មករបានទៅបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតនេះដែរមន្ត្រីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាថាក្នុងករណីពុំមានភ្លើងខៀវពីក្រសួងការងារសម្រាប់ថ្ងៃឈប់ពិសេសកម្មករដែលកំពុងបម្រើការនៅតាមរោងចក្រនិងសហគ្រាសផ្សេងទៀតពុំមានសិទ្ធិពិសេសឈប់សម្រាកបន្ថែមអមនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឡើយប៉ុន្តែសមាគមដដែលនេះបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំយ៉ាងណាក៏ដោយសហជីពសេរីកម្មករនៅតែរងចាំការឆ្លើយបំភ្លឺពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅរដ្ឋសភាចា៎ នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch រកឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាពុំមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌សូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតនេះ ស៊ីសេរីគិតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយនៅក្រៅករណីឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីភ្លាមភ្លាមក្រៅឃាតកម្មកើតឡើងក៏មានគណៈកម្មាធិការមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលបន្ទុករៀបចំមូលនិធិកែមលី អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនេះបានត្អូញត្អែពីការប្រឈមនិងភាពស្មុគស្មាញនានាក្នុងការរៀបចំមូលនិធិកែមលីលោកម៉មមនីរតមានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែមអ្នកទទួលបន្ទុកមូលនិធិកែមលីដឹងថាមូលនិធិនេះ ថ្វីត្បិតបានរៀបចំគម្រោងទៅតាមផែនការមេតាំងពីថ្ងៃលោកកែមលីត្រូវឃាតករបាញ់ប្រហារហើយក៏ដោយចុះដោយស្ថានភាពនយោបាយដែលប្រែប្រួលមិនទៀងទាត់ធ្វើឲ្យមូលនិធិនេះត្រូវកាប់បាត់ស្រមោលនៅឡើយមកដល់សប្តាហ៍លោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការពិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកទទួលបន្ទុករឿងមូលនិធិនេះបញ្ជាក់ថា មូលនិធិនេះគឺមិនទាន់បានចេញជារូបរាងនៅឡើយទេលោកបន្តថាឧបសគ្គដែលមិនទាន់អាចដំណើរការបាននៃមូលនិធិកែមលីទៅតាមការគ្រោងទុកនេះដោយសារបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផល ម្យ៉ាងគម្រោងនេះ កំពុងដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងកិច្ចពិគ្រោះយោបល់នៅឡើយមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់បានទុកឈ្មោះទេដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយវាជិតតែស្ទៀងស្អងស្ទៀងស្អងទៅយើងក៏មិនសម្រេចចិត្តធ្វើអីក្នុងករណីនេះទោះបីថានេះជាមូលនិធិក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគេអាចមិនមកផ្លូវផ្សេងទៅណាអញ្ចឹងឲ្យក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការមិនទាន់បានទុកឈ្មោះគឺយើងអត់ទាន់បានទៅធ្វើអីឲ្យមានជាមិនពេលដែលយើងមិនទាន់មានការណាត់ស្បាប់ទៅទៅទេបាទគិតមកដល់ពេលនេះមូលនិធិកែមលីដែលមាន មានតែស្រមោលលឡាយនេះគឺមានលុយដុល្លារប្រមាណជាង6000ដុល្លារក្នុងដៃប៉ុណ្ណោះគិតចាប់ពីថ្ងៃផ្ដួយផ្ដើមគំនិតថាឲ្យមានមូលនិធិកែមលៃនេះឡើងក៏ប៉ុន្តែលុយដែលមានស្រាប់ហើយនេះបានផ្ទេរបន្តទៅគណៈកម្មការរៀបចំសាងសង់ចេតិយសម្រាប់ដំកល់សពលោកមនិតកែមលៃរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាគណៈកម្មការរៀបចំចេតិយបានបុកគ្រឹះរួចរាល់ហើយ នៅត្រង់បរិវេណភ្នោលោកមនិតកែមលៃតែម្ដង។ តាមគម្រោងចេតិយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅចំថ្ងៃបុណ្យខួប1ឆ្នាំនៃគិតកម្មបាញ់ប្រហារលើលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកសៅកុសលសមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំចេតិយដំកល់សពលោកបណ្ឌិតកែមលីអះអាងកាលពីថ្ងៃទី10មិថុនាថាធ្វើសបាត់មកដល់ពេលនេះថាវិការដែលគ្រោងចំណាយធ្វើចេតិយមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែគម្រោងសាងសង់នេះនឹងចាប់ផ្ដើមចេញរូបរាងហើយ។ មានរៀបចំធ្វើកម្មវិធីខួបមួយឆ្នាំផងនិងពិធីបើកការដ្ឋានចែក3ឥឡូវចែក3យើងចាប់ដើមជីកបុកគ្រឹះបុកអីហើយគ្រាន់ថាបើកជាផ្លូវការយើងអត់ទាន់ទៅកម្មថ្ងៃខួបនឹងតែម្ដង តាមគម្រោងចំណាយសម្រាប់ស្ថាបនាចេតិយនេះគឺត្រូវការលុយប្រមាណ2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលនេះគឺមានលុយនៅក្នុងដៃជាង6000ដុល្លារនៅឡើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះជាអ្នករាប់រងមូលនិធិកែមលៃឲ្យដឹងថា ដោយសារមូលនិធិនេះមិនទាន់ត្រូវបានស្នើសុំចុះបញ្ជីការតាមផ្លូវច្បាប់ និងកំណត់ទិសដៅសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហេតុនេះមូលនិធិនេះក៏ពុំទាន់រៃអង្គាសថវិកាហើយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកវនិតកែមលីក៏ពុំទាន់ចាប់អារម្មណ៍នៅឡើយដែរក្រៅពីនេះក្រុមគ្រួសារលោកវនិតកែមលីដឹងថានៅថ្ងៃខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនៃការបាញ់ប្រហារលើអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាព ចាប់ពីថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយពិធីបុណ្យដ៏ធំនឹងរៀបចំនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកក្នុងខេត្តតាកែវទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមគ្រួសារលោកបណ្ឌិតកែមលីក៏បានអំពាវនាវចំពោះអ្នកគាំទ្រលោកបណ្ឌិតចូលរួម ពិធីបុណ្យនេះឲ្យបាន ច្រើនកកកផង ខ្ញុំម៉មនីរតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញអាស៊ីសេរីបានលោកនាងជាទីមេត្រីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេង ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញជំនួសលោកប៉ាស៊ីជិតវង្សដែលត្រូវតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាលព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាហើយបានចែកផ្សាយដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលលោកសោយសុខាចុះនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមន្ត្រី4រូបឡើងជាអភិបាលរាជធានីខេត្តចំនួនមន្ត្រីចាស់ចាស់4រូបក្នុងនោះ តែងតាំងលោកឃុំស្រេងជាអភិបាលរងក្រុងភ្នំពេញឡើងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញជំនួសលោកប៉ាសុជាតិវង្សតែងតាំងលោកគួយចម្រើនជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសលោកលុនលឹមថៃតែងតាំងអ្នកស្រីមិថុនាពុថងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងជំនួសលោកប៊ុនលើតនិងតែងតាំងលោកលីលេងអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជំនួសលោកប្រាច័ន្ទចំណែកលោកប៉ាសុជាតិវង្សលោកលុនលឹមថៃលោកប្រាច័ន្ទត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្នើធ្វើជាទីប្រឹក្សាគណៈលោកប៊ុនលើត ត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅបំពេញការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតេតងការតែងតាំងលោកខួងស្រេងឡើងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំនួនប៉ាជីតវងនេះដែរយើងចង់ដឹងថាតើពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនៅក្រុងភ្នំពេញលោកនឹងយល់យ៉ាងណាចំពោះការតែងតាំងនេះឯជាដំបូងយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាដីធ្លីនៅឯកាត់ស្ទឹងមានជ័យក្រុងភ្នំពេញគឺលោកស្រីសេងស៊ីណាតជំរាបសួរលោកស្រីសេងស៊ីណាតបាទ ចាចាជំរាបសួរចាលោកស្រីសេងស៊ីណាដោយការផ្សាយរបស់យើងមុននេះបន្តិចគឺលោកខួងស្រីបានឡើងតំណែងជាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញជំនួសលោកប៉ាសុជាតិវង្សហើយតើលោកស្រីជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការតែងតាំងលោកខួងស្រីជំនួសលោកប៉ាសុជាតិវង្សបាទចាខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងគាត់ជួយជាពលរដ្ឋពួកខ្ញុំនៅលើបន្លែងនឹងបានល្អហេតុអីលោកស្រីមានជំនឿលើលោកចៅក្រមថ្មីបាទ ចាព្រោះអីគាត់មានចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគាត់គាត់អាចជួយពួកខ្ញុំបាន កាលពីពេល ថ្មី ថ្មីនេះគឺលោកបាជីជាតិវងកាលពីលោកនៅជាប្របើក្រុងភ្នំពេញលោកបានទៅសន្យាប្រាប់ពលរដ្ឋថាលោកនឹងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកត្រូវបានជំនួសតំណែងដោយលោកអភិបាលក្រុងថ្មីលោកស្រីមានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលលោកបាជីជាតិវងឡើងធ្វើជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញបាទចាខ្ញុំព្រួយបារម្ភដែរថាពូ ហេតុអីលោកស្រីព្រួយបារម្ភចាខ្ញុំព្រួយបារម្ភនោះមូលហេតុថាអ្នកឡើងក្រោយនឹងគាត់មិនដឹងពីតម្រូវការរបស់ប្រជាជនពីមុនមកណាលោកស្រីមានជាសំណុំពរឬក៏មតិយោបល់យ៉ាងម៉េចចង់ឲ្យលោកអភិបាលក្រុងថ្មីបំពេញការសន្យារបស់លោកអភិបាលក្រុងចាស់បាទចាខ្ញុំមានសំណូមពរចង់ឲ្យគាត់ទៅថាគាត់ជួយដឹកនាំក្រុមការងាររបស់គាត់នឹងជួយអភិវឌ្ឍ សហគមន៍ពួកខ្ញុំនឹងបានដោយលោកតាចិត្តវងសន្យាពីមុនដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងគឺបាទខ្ញុំអរគុណលោកស្រីសេងស៊ីណាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអស៊ីស្រីនៅពេលនេះបាទអរគុណជំរាបលាចាអរគុណជំរាបលាចាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងការតែងតាំងលោកខួងស្រេងជំនួសតំណែងលោកប៉ាជាតវងនេះដែរយើងក៏ចង់ដឹងការយល់ឃើញពីខាងសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារតកតងបញ្ហាដីធ្លីឥឡូវយើងបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅលោកអៀងវុធីជានាយកអង្គការសមត្ថភាពជំរាបសួរលោកអៀងវុធីបាទ បាទបាទសូមជំរាបសួរបាទលោកប្រហែលជាបានដឹងហើយតកតងរឿងការតែងតាំងលោកឃុំស្រីជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការតែងតាំងនេះបាទបាទខ្ញុំបានឃើញតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមមានការចុះផ្សាយតកតងការតែងតាំងអាដាមឃុំស្រីជំនួសអឺអាដាមប៉ាសិជិតវងណាហើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនមាន ការភ្ញាក់ផ្អើលទេដោយសារអាដាមឃុំស្រីគាត់ជា អនុអភិបាលរងរួចទៅហើយអញ្ចឹង គាត់ធ្លាប់ធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញដឹងពីបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងយើងយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងមានការអនុវត្ត ការងារដែលមានលក្ខណៈប្រសើរជាងឬក៏អាចថាប្លែកជាងអភិបាលមុនមុនបាទក្រៅពីការរំពឹងអ្វីដែលលោកគិតហ្នឹងតកតងរឿងបញ្ហាដីធ្លីដែលនៅក្រុងភ្នំពេញនៅតែកើតមានដដែលលោករំពឹងទេថាលោកអភិបាលក្រុងថ្មីដែលលោកជាអតីតអភិបាលរងពីមុនមកដឹងរឿងពីមុនមកហ្នឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបានល្អជាងអភិបាលក្រុងដែលត្រូវចំនួនតំណែងចាក់ចែងហ្នឹងទេតាមលោកយល់បាទបាទនេះគឺជាការការសម្រេចចិត្តពីអភិបាលហើយដោយសារ ខ្ញុំអត់មានការបារម្ភទាក់ទងទៅនឹងការយល់ដឹងទេដោយសារបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងគឺគាត់បានដឹងច្បាស់ហើយអញ្ចឹងគាត់យល់អំពីបញ្ហាអញ្ចឹងសំខាន់សំខាន់ថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះហើយយើងឃើញថាថ្មីថ្មីនេះតាមរយៈការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះយើងឃើញថាលទ្ធផលហាក់បីដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងមានការប្រែប្រួលច្រើន អញ្ចឹងដើម្បី ដំណើរការទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអភិបាលថ្មីនឹងមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អល្អដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាពាក្យទាញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការជឿជាក់ចំពោះការដឹកនាំផងហើយក៏នឹងអាចថាមានការទុកចិត្តនៅក្នុងការសហការធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាដែល បន្តកើតឡើងនេះបាទ ជាសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដោយសារតែយើងសង្កេតឃើញកាលពីមុនគឺធ្លាប់មានការសន្យាពីអភិបាលអតីតអភិបាលក្រុងភ្នំពេញគឺលោកកែវចិត្តមាដែលសន្យាថាអភិវឌ្ឍនៅភ្នំបាទដែលយកពលរដ្ឋពីតំបន់បុរីកីឡាទៅនឹងធ្វើឲ្យគាត់មានជីវភាពទូទាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោក កែចិត្តមាត្រូវបានបដូរទូនីតិអភិបាលថ្មីឡើងមកគឺលោកប៉ាជាតិវងមិនបានអនុវត្តទៅតាមប្រសាសន៍របស់លោកកែចិត្តមាដែលបានសន្យាជាមួយពលរដ្ឋនៅភ្នំបាតដែរនៅនៅភ្នំបាតទេហើយករណីស្តីងគ្នានេះគឺដោយសារតែការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកប៉ាជាតិវងបានទៅសន្យាជាមួយពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីនៅសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងថានឹងផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់លោកមានការព្រួយបារម្ភខ្លាចការសន្យាលោកលោកប៉ាជាតិវងមិនត្រូវបានលោកឃុំស្រីដែលឡើងកាន់តំណែងថ្មីអនុវត្តតាមឬក៏លោកមានជំនឿថា គេនឹងធ្វើការងារតាមរដ្ឋបាលដោយចវាយក្រុងមុនយ៉ាងម៉េចបាទបាទខ្ញុំគិតថាអឺវាជាវាវាជាការដែលប្រសើរបើសិនបើមានការសន្យាហើយយើងធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋណាដោយសារទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអឺខាងអភិបាលរាជធានីមកពីតំណាងឲ្យបកប្រជាប្រជាជនដដែលហើយ ដឹកនាំបញ្ហាដែលដែលកើតឡើង នៅរាជធានីហ្នឹងគឺថាពីមុនគាត់ក៏ជាអភិបាលរងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់បានដឹងអំពីការងារទាំងអស់នេះហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងបន្តធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅ អ្វីដែលបានសន្យា យើងជឿជាក់គាត់នឹងបន្តធ្វើឲ្យបានសម្រេចបាទបាទខ្ញុំអរគុណលោកអ៊ីវវុធីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មកវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទនៅពេលនេះអរគុណជំរាបលាបាទបាទអរគុណណាស់អាស៊ីសេរី អ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកជំនាញគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអ្នកធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុនិយាយថាមិនទាន់មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៃគ្រោះមហន្តរាយទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេបើទោះជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្តីទោះមានការប្រមាណថាកម្ពុជា កំពុងរងឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនិរតីខ្សោយនិង ជ្រលងសម្ពាធទាបខ្សោយនឹងស្របពេលដែលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ កំពុងរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងជនចូលចំនួនពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែមិនទាន់មានសញ្ញាបញ្ជាក់ណាមួយថាកម្ពុជានឹងរងគ្រោះព្រោះគ្រោះមហន្តរាយឬគ្រោះទឹកជំនន់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមលោកច័ន្ទយុធាប្រាប់ថាទាំងចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនទឹកទន្លេមេគង្គមិនទាន់ចោទជាបញ្ហានៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាក៏មានតំបន់មួយចំនួនដែររងផលប៉ះពាល់ព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងដោយឡែកលោកច័ន្ទយុធាបញ្យល់ថាបញ្ហាលិចលង់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀង ព្រោះការរក្សាទឹកក្នុងអាងមិនប្រមបង្ហូរចេញនឹងករណីចំនួនទឹកភ្លៀងកម្ពស់ទឹកនាពេលបច្ចុប្បន្នទៅនឹងកម្រិតដែលត្រូវប្រកាសឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននោះគឺនៅនៅឆ្ងាយមែនទែនមកដល់ពេលនេះចំនួនទន្លេមេគង្គគឺមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេលោកថាក្នុងអំឡុងខែមិថុនានិងខែកក្កដាខាងមុខមិនមានបញ្ហាទឹកចំនួនចាត់ជាបញ្ហាកើតលើប្រទេសកម្ពុជាទេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនា ដោយដកស្រង់សម្ដីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាដំណាំស្រូវក្នុងស្រុកអូរជ្រៅនៃខេត្តនេះប្រមាណ400ហិកតាកំពុងរងគ្រោះព្រោះចំនួនទឹកភ្លៀងប្រភពដដាលបានដកស្រង់សម្ដីប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកប៉ាងសវណ្ណសេតថាចំនួនទឹកភ្លៀងនេះបានធ្លាក់ពីប្រទេសថៃ និងពីអាងអូខៃដនធ្វើឲ្យជន់លិចកំណាត់ផ្លូវដែកផ្លូវជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនា ហើយបានបន្តហូរធ្លាក់មកពីប៉ែកខាងក្រោមធ្វើឲ្យលិចលង់ដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសិករអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរាត្រីឲ្យដឹងថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងចំនួនពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែនៅពេលនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានដោះស្រាយរួចរាល់ហើយដោយបង្ហូរមុខទឹកនិងជីកប្រឡាយបន្ថែម។ លោកថាចំនួននេះមិនបានធ្វើឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែប៉ះពាល់ផលដំណាំប្រជាពលរដ្ឋខ្លះផ្លែជីកបន្លែពរិទ្ធបន្លែខែប្រហូរមុខទឹកណាដែលដែលវាស្បក់ស្ទែយើងប្រហូរវាចេញដើម្បីឲ្យទៅធ្លាក់ទៅក្រោមហើយទៅកន្លែងផ្សេងដែលអត់មានទឹកក្រសួងធនធានទឹកនិងអតុនិយមបានព្យាករណ៍ថានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយតិចនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី16ដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឥទ្ធិពលនេះ ព្រោះកម្ពុជាកំពុងរងឥទ្ធិពលពីខ្យល់មូសុងនៃរដូវខ្សោយនិងជ្រលងសម្ពាធទាបខ្សោយប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកញឹមវណ្ដាឲ្យដឹងថា លោកមិនទាន់ទទួលព័ត៌មានណាមួយពីសញ្ញានៃគ្រោះថ្នាក់គ្រោះមហន្តរាយនៅឡើយទេស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលចោទថា សន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក្រុងភ្នំពេញបានវាយក្នុងបំណងសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសា នឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញជាលើកទី2ដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីតុលាការមានចំណាត់ការលើបណ្ដឹងដែលអ្នកស្រីបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាសង្គមស៊ីវិលថានឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់មេធាវីការពារក្តីប្រសិនបើស្ត្រីរងគ្រោះស្នើសុំសេវាផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតមានសេចក្តីរាយការណ៍ ការអះអាងថានឹងទៅជំរុញនៅតុលាការជាលើកទី2នេះបន្ទាប់ពីសមាជិកបណ្ដាញស្ត្រីរួបរวมគ្នាអ្នកស្រីយេសំអូនបានទៅជំរុញតុលាការម្ដងរួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី23ឧសភា ការទៅជំរុញលើកទី1ដោយសារពាក្យបណ្ដឹងអ្នកស្រីបានដាក់ជាង1ខែហើយតុលាការនៅមិនទាន់ចាត់ការនៅឡើយ។ ស្ត្រីអតីតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទរូបនេះប្តឹងមេសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់សាលាខណ្ឌដូនពេញឈ្មោះគឹមរតនាព្រមទាំងកូនចៅរបស់លោកគឹមរតនាមួយក្រុម ពីបទចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីយកទៅសម្លាប់ដោយមានការគ្រោងទុក អ្នកស្រីយេសំអូនប្រាប់ថា ក្រឡាបញ្ជីកាន់សំណុំរឿងឈ្មោះយុនសាវិន បានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយនៅក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រួចតុលាការនឹងកោះហៅអ្នកស្រី សមាជិកបណ្ដាញស្ត្រីរួបរួមរូបនេះមានគម្រោងទៅជំរុញតុលាការម្ដងទៀតនៅខែកក្កដាគាត់ថាចាំបោះស្នោតហើយគាត់នឹងកោះហៅអញ្ចឹងគាត់ថាសុំទូបងអត់បានកោះហៅណាបងខ្ញុំប្រុងកោះហៅដែរតែចាំបោះស្នោតហើយខ្ញុំនឹងកោះហៅតែខ្ញុំអត់ឃើញគេហៅបងមិនរាល់តងខ្ញុំដើរអត់ដែរណាហៅខ្ញុំខ្ញុំទៅបង្ខំគេហ្មងមិនឥឡូវខ្ញុំពងរវល់ដែរហ្នឹងណាចាំដល់ខែ7ហើយជឿតែគេកោះហៅដែរខ្ញុំអត់ជឿព្រោះរឿងដែលខ្ញុំដើរមកមួយមួយអត់ដែរណាកោះហៅខ្ញុំហ៎តោះខ្ញុំទៅទឿនគេហើយខ្ញុំដឹកសាក់ស្អីឲ្យគេទៀត អ្នកស្រីយេសំអូនបានអះអាងថា កាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាក្រមសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញ បានដេញចាប់ក្រុមស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនៅម្ដុំទន្លេសាបជិតវត្តភ្នំអ្នកស្រីនិងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ទៀតត្រូវកងសន្តិសុខខណ្ឌចាប់ឡើងឡានសម្ដាប់ធ្នាប់ខណ្ឌហើយបានដឹកទៅដល់ទីងងឹតត្រង់បន្ទប់ទឹកនៅម្ដុំរូបសំណាក់លោកយាយពេញនៅវត្តភ្នំហើយព្រួតវាយអ្នកស្រីនិងស្រែកគំរាមសម្លាប់ដោយសារហ៊ានចេញមុខអន្តរាគមជួយស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទជាច្រើនលើកច្រើនសារ។ នៅមុនពេលប្តឹងទៅតុលាការអ្នកស្រីយេសំអូនប្រាប់ថាបានរកអន្តរាគមពីសមត្ថកិច្ចនៅប៉ុស្តិ៍វត្តភ្នំជាច្រើនដងប៉ុន្តែប៉ូលីសបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីទៅជួបជជែកជាមួយសន្តិសុខខណ្ឌនៅសាលាខណ្ឌដូនពេញប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនហ៊ានទៅជួបសន្តិសុខខណ្ឌនោះទេហើយក៏មិនហ៊ានរស់នៅបន្ទប់ជួលនៅភ្នំពេញទៀតដែរក្រោយពេលដែលអ្នកស្រីបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសា ចាប់តាំងពីមានការប្តឹងមេសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញមកស្ត្រីរងគ្រោះរូបនេះប្រាប់ថាមិនហ៊ានដើរឆ្ងាយពីកន្លែងលាក់ខ្លួននោះទេព្រោះនៅពេលដែលជិះតាមផ្លូវម្ដងម្ដងអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ឃើញថា តែងតែមានរថយន្តតាមគៀនិងដួលម៉ូតូជាញឹកញាប់បន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យប្តឹងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញអ្នកស្រីយេសំអូនបានពឹងពាក់សេវាផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូ ប្រធានផ្នែកអង្គការនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ថាខាងអង្គការធ្លាប់បានជួយប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់បានខ្លះហើយ។ នៅពេលពាក្យបណ្ដឹងដំណើរការលោកអំសំអាតថាអង្គការលីកាដូនឹងពិនិត្យមើលបន្ថែមដើម្បីជួយផ្ដល់សេវាផ្នែកច្បាប់បន្ថែមទៀតពីមុនមកនេះគឺយើងបានជួយគាត់ខ្លះហើយគាត់តាយោបល់ផ្នែកផ្នែកច្បាប់ហើយនឹងការពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ទៅទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាអានេះយើងតែសិក្សាទៅតាមផ្នែកច្បាប់ដើម្បីមានសុវត្ថិភាពឡើងវិញ អ្នកស្រីយេសំអូនយល់ថាមានតែការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់លើអ្នកដែលបានវាយអ្នកស្រីតែប៉ុណ្ណោះ អ្នកស្រីយេសំអូនមិនរំពឹងថាតុលាការចាប់ការលើបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្រីនោះទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីបដញ្ញាជំរុញឲ្យតុលាការមានចំណាត់ការលើបណ្ដឹង អ្នកស្រីឲ្យខាងតែបានខ្ញុំវ៉ាន់វ៉ាន់ដេតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញបានលោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេបានរាយការណ៍ដោយស្រង់សម្ដីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីងអូនីដែលថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានដែកថ្មីមួយដើម្បីឆ្លងកាត់ទន្លេសាប នឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងអំឡុងខែកក្កដាខាងមុខស្ពានដែកថ្មីនេះនឹងត្រូវចំណាយពេល6ខែក្នុងការសាងសង់គឺជាស្ពានបណ្ដោះអាសន្នក្នុងបំណងជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅពេលដែលអាជ្ញាធរបិទចរាចរណ៍លើស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ដើម្បីជួសជុលរយៈពេល2ឆ្នាំ ប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាស្ពាននេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្លងតំបន់ជ្រោយចង្វាមកតំបន់ឃ្លាំងប្រេងឥន្ធនៈសង្កាត់រិស័យកែវថាវិការដើម្បីសាងសង់ជាចំណាយទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វា លើសពីនេះលោកអ៊ីងអូនីបញ្ជាក់ថានៅក្រៅពេលដែលស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ឬស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្ថាបនារួចរាល់ស្ពានដែកនេះនឹងត្រូវរុះរើចេញវិញ ហើយជំនួសដោយស្ពានថ្មខ្សែកាបដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន OCIC បានសិក្សា ពីបច្ចេកទេសសាងសង់រួចរាល់ហើយនោះដែរ។ អាស៊ីសេរីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបរៀងជូននៅខ្ញុំបាទប្រាជេវសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ។ លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ពីដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាភាពបញ្ចប់ សេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថាអ្នកសង់ផ្ទះនៅលើដីចុងឆ្នេរអូត្រេស2តម្រូវឲ្យចាក់ចេញពលរដ្ឋនៅឃុំត្រពាំងព្រីងខេត្តត្បូងឃ្មុំស្នើឲ្យមេឃុំជាប់ឆ្នោតថ្មីជំរុញការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដែលនៅសេសសល់នីតិកសិកម្មសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបច្ចេកទេសដាក់ជីធម្មជាតិលើដីស្រែឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំ ជា បន្តបន្ទាប់ដោយមេត្រីបទសំភារ អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយចាត់ទុកថាដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានប្រព្រឹត្តទៅដោយពុំមានសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌នោះទេតើមូលហេតុអ្វីបានជាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះចាត់ទុកដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌បាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកមានរិទ្ធជាមួយលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅ Okay. បាទនៅឆ្នាំ2018ប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិជាថ្មីម្ដងទៀតតើអង្គការរបស់លោកមានការយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះថាតើស្ថានភាពនឹងមានភាពប្រសើរឡើងឬរឹតតែអាក្រក់ឡើងជាងលើកមុនមុនពីព្រោះថាដោយដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយបន្ទាប់ពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាល បានព្យាយាមរឹតបន្តឹងបរិយាកាសនយោបាយឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាង ងមុនក៏ដូចជាតាមដានឃ្លាំមើលអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការចោទប្រកាន់សពគ្រប់បែបយ៉ាងតើស្ថានភាពនេះនឹងត្រូវបានកែលម្អឬរឹតតែអាក្រក់ឡើងខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតដែលមានរយៈពេលស្ទើរតែមិនដល់មួយឆ្នាំផងបើគិតពីឥឡូវនេះគឺយើងនឹងឃើញមានការបង្ក្រាបកាន់តែច្រើនជាងមុនទៅទៀតនេះគឺដោយសារតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដកស្រង់មេរៀនដែលខ្លួនបានរៀនសូត្រកាលពីបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2013កន្លងទៅ កាលពីឆ្នាំ2013ពួកគេសម្រេចចិត្តថានឹងមិនប្រើប្រាស់ការបំផិតបំភ័យណាមួយឡើយហើយព្យាយាមតាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋថាលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើអំពើល្អត្រឹមត្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិនិងវប្បធម៌ចែករំលែកអីហ្នឹងជាដើមតែផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានទទួលរងនៅការមិនពេញចិត្តហើយប្រជាជនដែលមិនសូវទទួលរងនៅការបំផិតបំភ័យបានបោះឆ្នោតតាមរយៈឆន្ទៈរបស់ខ្លួន ដែលជាហេតុមួយបណ្ដាលឲ្យគណៈបពប្រឆាំងទទួលបានលទ្ធផលកើនឡើងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងការបោះឆ្នោត ប់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងចងចាំនៅមេរៀននេះហើយថាពួកគេនឹងលែងធ្វើជាមានសមានចិត្តល្អដូចមុនទៀតហើយហើយពួកគេនឹងត្រឡប់ទៅធ្វើដូចអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់ធ្វើការពីបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2003 2008អីជាដើមមានន័យថាប្រសិនបើប្រជាជនណាហ៊ានងើបឡើងតតាំងប្រឆាំងនឹងពួកគេពួកគេនឹងវែកមុខរកអ្នកទាំងនោះឲ្យឃើញអ្វីដែលប្រសើរអំពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2008គឺត្រង់តែកន្លែងដែលពុំមានករណីឃាតកម្មដោយតែធ្លាប់បានឃើញកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2003និងឆ្នាំ2008ដែលពេលនោះសមាជិកគណៈបពប្រឆាំងនៅតាមមូលដ្ឋាន មន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានគ្រប់គ្រងគណៈបពប្រឆាំងត្រូវបានគេកំណត់ជាមុខសញ្ញាធ្វើឃាតនិងធ្វើបាបមែនតើទៅយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពនេះត្រឡប់ទៅរកករណីដូចនេះវិញទៀតនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាតម្រូវឲ្យមានការតាមដានឃ្លាំមើលយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដាក់ជាទីបំផុតហើយសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យខ្ពស់ជាទីបំផុត ដែលមិនត្រឹមតែបញ្ជូនអ្នកអង្កេតការទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតែនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រូវបញ្ជូនទៅមុនដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងអាចតាមដានបរិយាកាសសារព័ត៌មានតាមដាននៅអ្វីដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយក៏លេចមើលរបៀបដែលប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមឬក៏មិនបានចូលរួមហើយពួកគេត្រូវតែទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹង ធានាបរិយាកាសប្រសើរនៅមុនពេលបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អជាងនៅពេលនេះតើលោកមានទស្សនៈឬពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើជាអនុសាសន៍អ្វីខ្លះដល់យុវជនកម្ពុជា ដែលតំណាងឲ្យប្រជាជនភាគច្រើនដែលចង់ឃើញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមាននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជា ពោលគឺមិនមែនជាសន្តិភាពបែបคล้ายคล้ายឬសន្តិភាពបែបអវិជ្ជមានដោយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែអនុវត្តនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះឡើយខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ពួកគាត់ថាការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមតម្រូវឲ្យមាននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងពីមនុស្សគ្រប់គ្នាហើយថាប្រសិនបើគាត់ចង់ព្យាយាមឲ្យមានស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងពិតប្រាកដមួយដើម្បីឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រសើរជាងនេះមានប្រជាធិបតេយ្យប្រសើរជាងនេះពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិដើម្បីសម្រេចដូច្នេះបាន។ ពួកគាត់មានសិទ្ធិធ្វើដូច្នេះបានហើយពួកគាត់ត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យបានចូលរួមចំណែកក្នុងទូនីតិនេះប៉ុន្តែរឿងនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលនោះទេហើយនឹងមិនកើតឡើងភ្លាមភ្លាមនោះដែរគឺតម្រូវឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ណាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់យុវជនទាំងនោះថាត្រូវឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ចំពោះអ្វីដែលខ្លួនធ្វើត្រូវតែមានការច្បាស់លាស់ថាប្រសិនបើចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរពួកគាត់ត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឲ្យស្រេច ដើម្បីធ្វើការតស៊ូឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរតាមមធ្យោបាយដោយសន្តិវិធីអហិង្សាដែលពួកគាត់នឹងត្រូវទាមទារពួកគាត់និងមនុស្សរួមចំនួនពួកគាត់ហ្នឹងត្រូវតែអង្គុយជជែកគ្នាដើម្បីស្វែងរកអនាគតដែលពួកគាត់ចង់បាន មិនមែនចាំតែឲ្យអ្នកដទៃទៅប្រាប់ពួកគាត់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងនេះឬក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះនោះទេបាទអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់ទស្សនៈមតិជាអនុសាសន៍ដល់យុវជនកម្ពុជារឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់សួរនោះគឺថា ជាទូទៅរាល់អង្គការនានាជាអង្គ ការជាតិឬអន្តរជាតិជាដើមដែលធ្វើការដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលតែងតែវាយប្រហារក្រុមអង្គការទាំងនោះរួមទាំងអង្គការរបស់លោកផងដែរ ដែលនិយាយថាអង្គការអស់ទាំងនោះឬក្រមប្រទេសលោកខាងលិចទាំងនោះកំពុងតែធ្វើការនៅពីក្រោយឆាកក្នុងគោលដៅដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរដ្ឋាភិបាលបានចេញរបាយការណ៍ផ្លូវការផងដែរតាមរយៈក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស ឬស្ថាប័នប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលគ្រប់គ្រងដោយបរទេសទូយ៉ាងដូចជាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាដើមថាធ្វើការដើម្បីព្រួលរំលំ រដ្ឋាភិបាលតើជាការពិតដែរឬទេ ដែលអង្គការរបស់លោកកំពុងធ្វើការនៅខាងក្រៅឆាកដើម្បីព្រួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះបាទយើងមិនបានធ្វើដូច្នេះទេដូចតែខ្ញុំបានបញ្ជាក់រួចមកហើយយើងអត់មានចូលដៃចូលជើងជាមួយគណៈបកណានោះទេខ្ញុំចង់ជម្រាបចេះឲ្យយល់ប្រសិនបើមានរដ្ឋាភិបាលណាផ្សេងហើយរដ្ឋាភិបាលនោះក៏បានរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ពេលនោះអ្នកនឹងដឹងថាយើងនិយាយខ្លាំងខ្លាំងទៅកាន់ពួកគេដូចដែលយើងកំពុងតែធ្វើបច្ចុប្បន្នទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរមែនខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតនៅទ្រឹស្ដីចោតប្រកាន់បែបទុច្ចរិតនេះឡើងគឺស្ដាប់ទៅហាក់បីដូចជាពួកគេនឹងកំពុងតែមានជំងឺសរសៃប្រសាទដែលចេះតែគិតដេះផ្ដាស់ថាអ្នកដតីនឹងតែងតែធ្វើការប្រឆាំងនឹងខ្លួនខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យពិតប្រកបនោះទេប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់យើងគឺថារដ្ឋាភិបាលខកខានមិនបានការពារសិទ្ធិមនុស្សមិនតែប៉ុណ្ណឹង រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថែមទៀតផងនេះមានន័យថាយើងមានទួនាទីក្នុងការនិយាយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឡើងយើងមានទួនាទីក្នុងការកត់ត្រាជាឯកសារអង្គហេតុនៃការរំលោភបំពានដែលយើងរកឃើញហើយនិយាយប្រាប់ទៅពួកគេនិងអំពាវនាវឲ្យពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងនេះ នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការងារដែលយើងកំពុងធ្វើយើងមិនធ្វើការដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលណាមួយនោះទេសូមជម្រាបថាប្រសិនបើថ្ងៃស្អែកនេះប្រទេសកម្ពុជាคล้ายទៅជាប្រទេសដែលមានរដ្ឋាភិបាលចេះគោរពសិទ្ធិមនុស្សបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងពិភពលោកយើងនឹងសាទរពួកគេភ្លាមជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណលោកសម្រាប់ពេលវេលារបស់លោកដែលបានចូលរួមចែករំលែកនឹងទស្សនៈនានារបស់លោកនិងពាក្យពេចន៍ផ្ដាំផ្ញើជាអនុសាសន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាព្រមទាំងបានលើកឡើង ឡើងនៅបញ្ហាកង្វល់នានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំសូមជូនពរលោកឲ្យប្រកបដោយភាពជោគជ័យនៅក្នុងបេសកកម្មការងាររបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Washington DC នេះអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាសូមជម្រាប លោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគបញ្ចប់រវាងលោកមានរិទ្ធជាមួយលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ជុំវិញការវាយតម្លៃអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះ។ ក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុអះអាងថាអាជ្ញាធរត្រៀមចុះទៅផ្ទះឬខ្ទមតូចតូចរបស់ជនអាណាធិបតេយ្យដែលចូលទៅកាប់រៀនបរិវេណដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅតំបន់ពយម៉ាជៅឬចុងឆ្នេរអូត្រេស2ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកូគីឃុំបិតត្រាំងស្រុកព្រៃនប់នាពេលខាងមុខ សង្គមស៊ីវិលរិះគន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះបរិវេណដីគម្របព្រៃឈើបៃតងមានទីតាំងនៅចុងឆ្នេរអូត្រេស2នាពេលបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវគេទន្ទ្រាន កាប់រៀនធ្វើកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងអស់ទៅហើយបាទលោកដៃណាយុទ្ធជារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលយិនមានបានអះអាងថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះមានគម្រោងចុះទៅរុះរើផ្ទះឬខ្ទមតូចតូច ដែលជនអាណាធិបតេយ្យបានចូលទៅសង់នៅលើដីក្នុងបរិវេណដីគម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅភូមិគគីរឃុំបាត់ត្រាំងស្រុកព្រៃនប់។ លយឿនមានបានហៅអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយសកម្មភាពចូលទៅកាប់រានដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅ តំបន់ប៉ោយម៉ាចៅឬចុងឆ្នេរអូត្រេស2ថាខុសច្បាប់ហើយអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធអាចនឹងត្រូវផ្ដន្ទាទោសបើពួកគេប្រឆាំងជាមួយអាជ្ញាធរដែលនឹងត្រៀមចុះរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅតំបន់នោះនាថ្ងៃខាងមុខតំបន់ប៉ោយម៉ាចៅរបស់អូត្រេសហ្នឹងគឺថាចំពោះមុខហ្នឹងយើងគិតថាក្រោយពេលដែលយើងបញ្ចប់កិច្ចការនៅក្បាលឆាយហ្នឹងយើងនឹងបន្តជំហានអូប៉ោយម៉ាចៅខាងទៀតអញ្ចឹងចំពោះមុខពេលហ្នឹងគឺនៅប៉ោយម៉ាចៅស្មុក ស្វាយយកទៅស្រុកស្វាយជាងនៅបាខាឆ្ងាយពីព្រោះដីមកដុំពីកាសមានម្ចាស់ដល់3នាក់ម្ចាស់មួយមានប្លង់រឹងម្ចាស់មួយមានច្បាប់សម្រាប់ព្រៃឈើម្ចាស់មួយទៀតមានលិខិតលក់ដូរត្រឹមឃុំសង្កាត់ស្រុកអញ្ចឹងដីមកដុំមានម្ចាស់ដល់3អញ្ចឹងជារួមគឺឃើញថាទៅមុខទៀតជាងត្រូវតែធ្វើការដោះស្រាយចំពោះកិច្ចការនេះដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហា ឆ្លើយសំណួរអ្នកកសែតដែលចោទសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលបានទៅសង់ផ្ទះនៅលើដីបរិវេណគម្រោងព្រៃឈើឆ្នាំ2002ដែលបានកាប់រៀននោះតើរដ្ឋបាលខេត្តនឹងមានគម្រោងផ្ដល់ជូនដីសង្គមគិច្ចចែកជូនពួកគាត់ដែរឬយ៉ាងណានៅពេលពួកគាត់ត្រូវចាកចេញពីតំបន់នោះ។ លោកយន់មានឆ្លើយថាទំនងជាអាញាធមមិនមានដីសង្គមកិច្ចសម្រាប់ចែកជូនជនអនាធិបតេយ្យទាំងនោះដែលបានចូលទៅតាំងទីលំនៅលើដីគម្របបៃតងនៅចុងឆ្នេរអូត្រេស2នេះទេព្រោះធ្វើឡើងខុសច្បាប់ លោកយឿនមានស្នើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មួញមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិសេសមន្ត្រីមានតួនាទីខ្ពស់នានាបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយបទល្មើសចូលទៅកាប់រានបរិវេណដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ដែលរដ្ឋបំរុងទុកមានទីតាំងនៅភូមិគគីរឃុំបាត់ត្រាំងត្រូវដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីបទល្មើសនេះ។ ក្រោយពេលដែលយើងរៀបចំបញ្ចប់វាឆាយើងឈានដល់តំបន់ពលអញ្ចឹងហើយនឹងបញ្ហាថាសម្បទានហ្នឹងនៅតំបន់នោះពិបាកនឹងសម្បទានបន្តិចពីព្រោះថាយើងមិនទាន់មានអនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់ណាមួយមានការណែនាំណាមួយស្ដេចលើរបស់ខ្ញុំថាត្រូវធ្វើម៉េចហ្នឹងយើងមិនទាន់មានគឺចំពោះមុខយើងមានបញ្ហាយកច្បាប់ពីគូຕົកកាត់កុំឲ្យកាប់ចាក់គ្នាកុំឲ្យដើមគ្នាខិតខំຕົកចាក់ប៉ុណ្្នឹងសិនហើយតំបន់តម្រង់ទៅវាឆាធ្វើហើយយើងចង់ដល់តំបន់នោះយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មួយដើម្បីតើតើបញ្ហានេះអ្នកខ្លាមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមឲ្យដឹងថា បរិវេណដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002ដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដាក់ឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុថែរក្សានិងការពារឲ្យគង់វង្សទុកជាគម្របព្រៃឈើបៃតងបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបំផ្លាញរលាយហិនហោចអស់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តព្រះសីហនុអ្នកស្រីជាបសុធារីពិនិត្យឃើញថាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយបាត់ល្មើសនេះក៏មានបុគ្គលខ្លះបម្រើការងារនៅក្រមអវ៉ាតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ជាមន្ត្រីរាជការជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈ្មួញនិងពលរដ្ឋសាមញ្ញអ្នកស្រីសធារីស្នើដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយអន្តរាគមន៍ដកហូតបរិវេណដីគម្របព្រៃឈើបៃតង ដែលត្រូវជន់ខលខូចរំលោភការកាប់ដើម្បីយកមកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សដាំកូនឈើឡើងវិញសម្រាប់បម្រើដល់វិស័យទេសចរនៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏សំណូមពរឲ្យទទួលដែរថាតាន់នៅឱកាសតែយើងអាចធ្វើបានជៀសវាងកុំឲ្យដល់តែតំបន់ទាំងអស់នោះត្រូវបានគេកែប្រែផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពទៅជាសំណង់អាគាររឹងមាំអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញដែរមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអភិរក្សការពារថែរក្សាតំបន់ធនធានធម្មជាតិ ទាំងអស់នោះឲ្យដូចជាគោលនយោបាយនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ក្រសួងជំនាញព្រមទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនទៀតមានអង្គការលីកាដូជាដើមក៏បានរិះគន់អាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធខេត្តព្រះសីហនុថាគ្មានសមត្ថភាពទប់ស្កាត់បទល្មើសកាប់រានដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នោះទេដោយទុកឲ្យជនខិលខូចខុបខិតកាប់រានធ្វើកម្មសិទ្ធិទាំងស្រុងនៅពេលនេះ។ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាបច្ចុប្បន្នដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅតំបន់ផ្ទយមកចៅគឺគ្មានដីនៅសេសសល់ពីការទន្ទ្រានការកាប់ធ្វើកម្មសិទ្ធិឯកជននោះទេពួកគេបានអំពាវនាវដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ដកហូតដីគម្របព្រៃឈើដែលជនអាណាធិបតេយ្យពិសេសឈ្មោះនឹងមន្ត្រីមានអំណាចទាំងថ្នាក់ខេត្តរហូតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ជាតិរំលោភយកធ្វើកម្មសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់មកនេះមកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងដាំកូនឈើអភិរក្សតំបន់នេះឡើងវិញ។ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកបាត់ល្មើសកាប់រៀនបរិវេណដីគម្របព្រៃឈើបៃតងនៅចុងឆ្នេរអូត្រេស2គឺគ្មានសមត្ថកិច្ចចុះបង្ក្រាបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយករណីនេះទំនោរជាអាច ដោយសារតែមានមន្ត្រីបម្រើការងារនៅតាមស្ថាប័នជំនាញខ្លះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយចែកផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ ជាងនេះទៀតឈ្មួញមានទ្រព្យនិងមន្ត្រីមានអំណាចមួយចំនួនបានឈរនៅពីក្រោយបទល្មើសនេះដោយបានជួលកម្មករឲ្យចូលទៅកាប់រានដីព្រៃដើម្បីលក់ដីកាប់រានឲ្យពួកគេក្នុងតម្លៃទាបទើបគ្មានការបង្ក្រាបនិងគ្មានវិធានការផ្លូវច្បាប់រហូតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបានប្រដូចសកម្មភាពកាប់រានដីបរិវេណគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នៅចុងឆ្នេរអូត្រេសនិងតំបន់ប៉ោយមៃចៅនិងពាកមួយឃ្លាដែលសរសេរថាតូចស៊ីតាមតូចធំស៊ីតាមធំអីចឹងដែរ ពលគឺបុគ្គលដែលមានអំណាចឬមានអធិពលអាចទន្ទ្រានកាន់កាប់ដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នេះចាប់ពី10ហិកតាទៅដល់រាប់សិបហិកតាហើយមានឈ្មោះនឹងមន្ត្រីមានអំណាចខ្លះអាចធ្វើកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់លើដីគម្របព្រៃឈើឆ្នាំ2002នេះថែមទៀតជាងនេះក៏មានឈ្មោះនឹងបុគ្គលខ្លះបានដឹកដើមឈើហូបផ្លែមានដើមធំធំជាច្រើនប្រភេទមកពីទីតាំងផ្សេងដែលមានចេញផ្លែផ្កាស្រាប់យកមកដាំនៅលើដីដែលពួកគេបានទុនត្រៀនកាន់កាប់ ដោយមានសង់ផ្ទះនិងហ៊ុំព័ទ្ធរបងសម្គាល់ក្បាលដីរៀងរៀងខ្លួននិងគ្មានអាជ្ញាធរចុះហាមឃាត់ទេកន្លងមកខ្ញុំដែរនាយុធ្យាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុនាទីកសិកម្មនិងសวัสดิភាពស្បៀង ជីធម្មជាតិគឺសំដៅដល់អាចគោអាចក្របីស្លឹកឈើនិងកាកសំណល់ផ្សេងទៀតដែលកសិករប្រមូលទុកចាក់ស្រែនៅរៀងរាល់ដើមរដូវវស្សាតើកសិករត្រូវប្រើជីដូចម្ដេចទើបត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅក្នុងនីតិកសិកម្មសប្តាហ៍នេះលោកចិនជេថារាយការណ៍ពីរបៀបប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិដូចតទៅ ដំណាំគ្រប់ប្រភេទដែលធ្វើនៅលើដីដដែលដដែលត្រូវបន្ថែមជីធម្មជាតិឬជីគីមីជាប្រចាំដែរដើម្បីរក្សាទិន្នផលឬធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់ល្អ។ បច្ចុប្បន្នបរិមាណជីធម្មជាតិដែលកសិករប្រមូលយកទៅចាក់ក្នុងស្រែមានតិចតួចដោយសារកសិករនិយមប្រើជីគីមីជំនួសវិញបរិបទនេះដោយសារតែកសិករបានបដូរទម្លាប់ពីការចិញ្ចឹមគោក្របីយកអាចទៅចាក់ស្រែនិងធ្វើជាកម្លាំងអូសទាញមកប្រើគោយន្តជំនួសវិញ មន្ត្រីជំនាញកសិកម្មលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិករប្រើជីធម្មជាតិដើម្បីកែលម្អដីឬបំពន់ដំណាំខណៈដែលកសិករខ្លះនៅប្រកាន់ខ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ ជីធម្មជាតិដាក់ស្រែរបស់ពួកគេរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែដាក់មិនទាន់បានត្រឹមត្រូវប្រធានការិយាល័យខ្សេតសាស្ត្រនិងផលិតភាពកសិកម្មនៃមន្ទីរកសិកម្មខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកជាសុផុនមានប្រសាសន៍ថាកសិករមានទម្លាប់យកជីអាចគោក្របីនិងស្លឹកឈើដែលគាត់ប្រមូលទុកក្នុងរណ្ដៅជីសម្រាប់ដាក់ស្រែប្រចាំឆ្នាំនោះទៅចាក់ក្នុងស្រែតាំងពីអំឡុងខែមេសាឬក្រោយនេះបន្តិច។ លោកថាទម្លាប់ប្រើជីបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសកសិកម្មឡើយ។ ការដាក់ជីក្នុងស្រែមុនក្រោយចូលឆ្នាំឬពេលទំនេរទីមួយគឺគាត់គិតថាពេលគាត់ទំនេរហើយទីពីរទៀតគាត់គិតថាបើសិនជារងចាំភ្លៀងខ្លាចជាប់ផុងរទេះឬក៏ពិបាកក្នុងការយកជីទៅដាក់ក្នុងស្រែបាទនេះគឺជាកត្តាសច្ចានុមត្តមួយដែលយើងមិនអាចទប់ស្កាត់គាត់បានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺចង់ឲ្យកសិករអនុវត្តទៅតាមការណែនាំខ្លះដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ជីជាមុំចក្រានហើយយកដីទៅតបលើនឹងគឺថាកាប់មួយចោបមួយចោបយកមកគ្របជីនឹងចិត្តដើម្បីកុំឲ្យវាហើរជាតិអាសូតដែលកាលណាក្តៅខ្លាំងគឺថាវាធ្វើឲ្យជាតិអាសូតវា វាហើរនៅក្នុងបរិយាកាសហើយបើយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងទេ នៅពេលដែលយើងរាយជីហ្នឹងគឺជីយើងហ្នឹងគឺវាងួតអស់ទៅគឺថាវាអត់មានអីទេគឺថាអាចគូហ្នឹងវាអណ្ដែតនៅលើទឹកវាទៅជាបាត់បង់ជាតិអស់ហើយទីពីរទៀតគាត់មិនគួររាយជីចោល3 4 5ថ្ងៃឬក៏10ថ្ងៃបានទទួលថាដីទេក្នុងករណីដែលកសិករនៅ មានទម្លាប់ចាក់ជីអាចគោក្របី នៅពេលក្តៅហួតហែងត្រូវជីកអាចដីស្រទាប់លើទៅគ្របជីដែលបានចាក់ក្នុងស្រែនោះដើម្បីកុំឲ្យអាសូតដែលមានក្នុងជី ត្រូវក្តៅហើយហើរអស់ទោះជាយ៉ាងណា កសិករគួរកើបជីពីផ្ទះទៅចាក់ក្នុងស្រែមុនពេលភ្ជួរដាស់ដីលើកទី1ត្រឹមរយៈពេល1ថ្ងៃឬ2ថ្ងៃយ៉ាងយូរព្រោះមិនចាំបាច់ហត់ជីកដីលុបនិងមិនបារម្ភខ្លាចបាត់គុណភាពជីនោះទេ។ លោកជាសុផុនណែនាំឲ្យកសិករបែងចែកផ្ទៃដីស្ទូងស្រូវ ជា3ផ្នែកឬកំណត់តាមទំហំដីជាក់ស្ដែងឲ្យសមល្មមនឹងបរិមាណជីដែលមានប្រចាំឆ្នាំដើម្បីធានាថារយៈពេល3ឆ្នាំម្ដងកសិករមានជីធម្មជាតិចាក់លើដីនោះម្ដងទៀតធ្វើដូច្នេះគឺងាយស្រួលទាំងការដាក់ជីក្នុងស្រែបានសពល្អហើយកសិករមានពេលប្រមូលជីគ្រប់តម្រូវការដើម្បីចាក់លើដី ដែលបានកំណត់តាមប្លង់នីមួយៗនោះ។ ឆ្នាំទី3គាត់ដាក់ផ្នែកទី3ដល់តែឆ្នាំទី4គាត់ត្រូវយកមកដាក់នៅផ្នែកទី1វិញនេះគឺជារយៈពេលនៃការដាក់ជីមានន័យថាជីធម្មជាតិការយើងដាក់គ្រប់គ្រាន់គឺ3ឆ្នាំទើបវាអស់ប្រសិទ្ធភាពជីធម្មជាតិគឺជាជីដែលរលាយយឺតការបំលែងយឺតហេតុអីបានយើងនិយាយដូច្នេះព្រោះថាកាលណាយើងដាក់ទៅគឺពពួកអតិសកម្មប្រាណដែលមាននៅក្នុងជីធម្មជាតិនោះវាបំលែងទៅគឺធ្វើឲ្យដីយើងនឹងមានលក្ខណៈធូរទន់ងាយស្រួលក្នុងការដុះលូតលាស់ក៏ដូចជាចាក់ឫសរបស់ដំណាំប៉ុន្តែបើគាត់ព្យាយាមមិនដាក់ជាមុំជាក្រាលទេយើងនិយាយថាគាត់បរទេសបណ្ដារាយ បណ្ដានេះធ្វើឲ្យជីវាអត់ស្មើទេកន្លែងណាជីធ្លាក់ច្រើន វាល្អច្រើនកន្លែងណាជីធ្លាក់តិចវាល្អតិចអាចគោក្របីនិងសម្រាមស្លឹកឈើគឺជាប្រភេទជីធម្មជាតិដែលមានអតិសុខុមប្រាណច្រើនជួយឲ្យដីធូរមានអាសូត ហើយកម្រិតរលាយឬអស់ប្រសិទ្ធភាពមានរយៈពេលយូរគឺអាចរហូតដល់3ឆ្នាំ ប្រធានការិយាល័យខ្សែតសានិងផលិតភាពកសិកម្មលោកជាសុផុនបញ្ជាក់ថាបើកសិករមានជីធម្មជាតិច្រើនហើយចាក់បានសពដីទៀងទាត់រៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងនោះសន្ទូងរបស់ពួកគេនឹងលូតលាស់ល្អដោយមិនចាំបាច់ប្រើជីគីមីបន្ថែមឡើយ។ប៉ុន្តែក្នុងករណីដីខូចឬខ្វះជីជាតិដោយចាក់ជីធម្មជាតិមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះកសិករត្រូវប្រើជីគីមីបន្ថែមដើម្បីបង្កើនការលូតលាស់ដំណាំសិន។ ជំនួយដែលជីយើងបន្ថែមធ្វើឲ្យការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិនេះកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងបើសិនជាគាត់បានប្រើសមស្របទៅតាមមួយវិញថាការណែនាំមានន័យថាតាមកម្រិតណែនាំតាមប្រភេទជីតាមពេលវេលាមានន័យថាធ្វើឲ្យការលូតលាស់នឹងផ្សំជាមួយជីធម្មជាតិនឹងប្រសើរជាងការយើងប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិសុទ្ធបាទ ចំពោះដីស្រែនៅក្បែរប្រភពទឹកកសិករគួរព្យួរលោកគល់កញ្ជ្រៀងរួចដាំបន្លែលពៅនិងព្រោះសណ្ដែកបាយជាដើមដើម្បីរក្សាគុណភាពដី និងបន្ថែមជីជាតិលើដីនោះដោយសារតែកាកសំណល់បន្លែឬដើមសណ្ដែកជាប្រភពជីធម្មជាតិមួយផ្នែកផ្ដល់ឲ្យដីកសិកម្មបើបានអនុវត្តរបៀបនេះរាល់ឆ្នាំកសិករទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីរគឺបានផលដំណាំផង និងមានជីក្នុងដីហើយស្រាប់សម្រាប់រដូវបន្ទាប់ ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរី ពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទប្រាជ្ញសូមជូនព័ត៌មានមកចប់ អតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារមួយដែលលោកអះអាងថាជាសារបាយធ្លាយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបញ្ជា សំខាន់ទៅមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យត្រៀមខ្លួនចាប់លោកញាត់គុកប្រសិនបើលោកវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងសារបាយធ្លាយនោះលោកបង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បញ្ជាឲ្យកងទ័ពស្រួចត្រៀមចេញប្រតិបត្តិការកំទេចក្រុមណាដែលហ៊ាន រារាំងសកម្មភាពចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារ សាជីវសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានចេញលិខិតដាក់ទៅគណៈកម្មាធិការទី8នៃរដ្ឋសភាដោយស្នើឲ្យកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចូលបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាឲ្យបានឆាប់ជំវិញការមិនសម្រួលដល់កម្មករកម្មការិនីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅគិតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះមានរយៈពេលជិត1ឆ្នាំមកហើយ នៅក្រៅករណីឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីភ្លាមភ្លាមក្រោយឃាតកម្មកើតឡើងក៏មានគណៈកម្មាធិការមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទទួលបន្ទុករៀបចំមូលនិធិកែមលីអ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនេះបានត្អូញត្អែរពីការប្រឈមនិងភាពស្មុគស្មាញនានាក្នុងការរៀបចំមូលនិធិកែមលីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រេងត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញជំនួសលោកប៉ាសុចិត្តវង្សដែលត្រូវតែងតាំងជាទីប្រឹក្សារាជរដ្ឋាភិបាល។ ព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី16ខែមិថុនាហើយបានចែកផ្សាយដោយអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋាភិបាលលោកសោយសុខាចុះនៅថ្ងៃទី17ខែមិថុនាបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើព្រះមហាក្សត្រតែងតាំងមន្ត្រី4រូបឡើងជាអភិបាលរាជធានីខេត្តចំនួនមន្ត្រីចាស់ចាស់4រូបក្នុងនោះតែងតាំងលោកឃួងស្រេងជាអភិបាលរងក្រុងភ្នំពេញឡើងជាអភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំនួនលោកប៉ាសុជាតិវង្សតែងតាំងលោកគួយចម្រើន ជាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមជំនួសលោកលុនលឹមថៃតែងតាំងអ្នកស្រីមិថុនាពូថងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងជំនួសលោកប៊ុនលើតនិងតែងតាំងលោកលីលេងអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំជំនួសលោកប្រាច័ន្ទចំណែកលោកប៉ាសុជាតិវង្សលោកលុនលឹមថៃលោកប្រាច័ន្ទត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្នើធ្វើជាទីប្រឹក្សាគណៈលោកប៊ុនលើតត្រូវបានផ្ទេរឲ្យទៅបំពេញការងារនៅក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្នែកជំនាញគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងអ្នកធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងអាកាសធាតុនិយាយថា មិនទាន់មានសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនៃគ្រោះមហន្តរាយទូទាំងប្រទេសនៅឡើយទេបើទោះជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងរងការលិចលង់ដោយចំនួនទឹកភ្លៀងក្តីស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលចោទថាសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក្រុងភ្នំពេញ បានវាយក្នុងបំណងសម្លាប់កាលពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសានិងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញជាលើកទី2ដើម្បីជំរុញឲ្យមន្ត្រីតុលាការមានចំណាត់ការលើបណ្ដឹងដែលអ្នកស្រីបានប្តឹងកាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភា សង្គមស៊ីវិលថានឹងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពក្នុងការផ្តល់មេធាវីការពារក្តីប្រសិនបើស្ត្រីរងគ្រោះស្នើសុំសេវាផ្នែកច្បាប់ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេបានរាយការណ៍ដោយស្រង់សម្ដីអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីងអូនីតដែលថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាថាគម្រោងសាងសង់ស្ពានដែកថ្មីមួយដើម្បីឆ្លងកាត់ទន្លេសាបនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងអំឡុងខែកក្កដាខាងមុខ។ ស្ពានដែកថ្មីនេះនឹងត្រូវចំណាយពេល6ខែក្នុងការសាងសង់គឺជាស្ពានបណ្ដោះអាសន្នក្នុងបំណងជួយសម្រួលចរាចរណ៍នៅពេលដែលអាជ្ញាធរបិទចរាចរណ៍លើស្ពានជ្រោយចង្វារចាស់ដើម្បីជួសជុលរយៈពេល2ឆ្នាំ ប្រភពដដែលឲ្យដឹងថាស្ពាននេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ឆ្លងតំបន់ជ្រោយចង្វារមកតំបន់ឃ្លាំងប្រេងឥន្ធនៈសង្កាត់រិស័យកែវថាវិការដើម្បីសាងសង់ជាចំណាយទាំងស្រុងរបស់ក្រុមហ៊ុន OCIC ដែលអភិវឌ្ឍទីក្រុងរណបជ្រោយចង្វារ លោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី កម្មវិធីផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីរយៈពេល1ម៉ោងសម្រាប់រាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈអនុឡូកធារកាសខ្លីឬ software តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅទៀត ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះម៉ោងនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះឬតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី12140 kHz ឬស្មើនឹងកម្ពស់ 25m លោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែរនិងស្ដាប់តាមការផ្សាយបន្តរបស់វិទ្យុ FM មួយចំនួនដូចតទៅវិទ្យុស្ទឹងខៀវ FM 98.75 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9ដល់ម៉ោង10វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 MHz នៅខេត្តកំពង់ចាមដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9វិទ្យុសំឡេងកូនខ្មែរ FM 88.70 MHz នៅខេត្តកំពតដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9វិទ្យុស្ត្រី FM 102 MHz នៅភ្នំពេញនៅខេត្តស្វាយរៀងកំពង់ចាមនិងនៅខេត្តកំពង់ធំដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង10កន្លះដល់ម៉ោង11កន្លះ វិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105 MHz នៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះវិទ្យុ FM 90 MHz នៅភ្នំពេញវិទ្យុឃ្លាំងមឿង FM 90.25 MHz នៅខេត្តបាត់ដំបងវិទ្យុស្ទឹងសែន FM 88.5 MHz នៅខេត្តកំពង់ធំនិងវិទ្យុគិរីដងរែក FM 90.25 MHz នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះ និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះវិទ្យុមហានគរ93.5 MHz នៅភ្នំពេញដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8ដល់ម៉ោង9វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 90វិទ្យុរដ្ឋាវិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 MHz នៅខេត្តសៀមរាបដែលផ្សាយនៅពេលព្រឹក ចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង8និងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់លោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន ដែលមានអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/rfa cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa ខ្មែរវីដេអូ សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាព័ត៌មានជាវីដេអូផ្សេងៗបានគ្រប់ពេល